այ ժողովրդական հեքիաթներ։ Դունյա գոզալը։ Ինոմա չինում մին թակավեր։ Այդ թակավերը ինոմա իրեք տղա։ Այդ թակավերը աշկերը օրերենց մինոր քուրանամա մս տղենցենա տամասմա կինա հենց տեղա հողբիր։ Վար ես տեղը քացած չինիմ։ Տղան կինա մա կինամ հոսնում մին ծառու կողք ծառել փչական մին հապուր հողայորոնում բյուրում տամ հորը վարկսը աշկերը սղանա հարը ասմա վրդղայես պերալ մս տղան պատասխանում ասմա սհն սհնս մին ծառու փչակա թակավերն ասմա մինորե շնահացը սնդեղում կերալ մենք ձենա տամ միշնակ տղեն ղարգում Միշնակը կինամ ակինամ, մին քրծ ու պտկա մխրե հող պիրում թա պլան տղանում պիրալ, հերնասմա ատղա, մին օրե, Քսյուրահացս ընդեղ եմ գերալ։ Վերջը հերթը ուսնում է կոճուր տղեն։ Կոճուր տղան մորն ասում է, քինա թակավերն ասը թղուրանցին ինստա նրանալ քինեմ։ Թակավերն կնեգի քինամա ասում, թակավերն էլ ասում է, թա կարացին երնի, թող նստե քինա։ Այդ ցինել թողում չի, թակավերանը գման միննելա մուտանա։ Տղան հավար կամա դորնո բանում ցին իրեսներ խրխնջամա։ Տղան եհարը տնում ամեշքին երնում քինում։ Վարշատակինում Տուսակյան մինցով ուղրախ, ասում է օզած չոզած էս ծովավս ես հնցնել բիդիմ։ Վարտը հնց ասում էս ծին լեզույա պսնում, սկսում է խոսել ասում է այդղա, վար հսանք ծովենին անգյունու, վնասը կշլագանանք։ Եկեր ստեղա ետ տերնանք կինենք, բայց եթե շատ ասոզում կինանք, մենանք թա ծովավը կինալիս դու աշկերիտ պակ կպահես, վար բյուրդան գրծերվեջ, վար աշկերտ պեցր Տսնլականս պկստական մին խոնձոր կա, յոր չոնես, թա յոր կալիրե պեներիտ պյուրթա։ Սով են մեջտեղ են, թակավեր են կոչոր տղան աշկերը պենը մատսնում, ծիին տշումը մին ղաշյանք խոնձորա խաղանում։ Կարեմ չի ուրան պահե յորաոնում, վար յորաոնում ծին թարան չակաշում։ Հնցնում ընծով են են գոլը, ըտեղեր օրիշ թակավորություն այնում, Քաման է թակավերեն ղոնաղնյում։ Թակավերը իրան նասիր վեզեներն հրաբայում ա վարցին տանեն ախորո։ Այդ տղան էլ մին լավ ղոնախլղան են։ Վերջը վարքե փնանում այդ տղան ուրիգնու ութաղեն լույսը հնգիցնում ա խնձորը տնում ստոլեն վարքոնինի։ Չրավանը ընգյում ա ատեղիկ։ Թակավերը վեսիրին ասում ա. «Քացեք, տեհեք տղան հունցա»։ Հո պակաս բռատ տղ չունե։ Վեճերը կյամա տեսնում լույսը հնգեցրած, խնձորը տերած ստոլեն, իշ եղնենգյաց տեղեք, ետա տերնում կյամ թա թակավերն ապրած կենա, ենա ընտղեն մին իշ եղոն է, վարքզ ասզական։ Թակավերն ասում է, չքանց իրեք օրանի ետ, խնձորատ մինը ջրեցեք, վարճարեք վեջ, կլխնըտ տլականն։ Վեզերն էլ կյամա այդքանը տղեն ասում, տղան կյամացին կողքո, թարանչ քաշում ցին ասում, դու վարտը հենց կողքա հաստես։ Վարդը հենց ասած չսկանում։ Էլ օրիշ ճախ չկա։ Խնձորը թող թակավեր են, բայց հələ դրա վնասը քշլականս։ Խնձորը տղան տամա վեզիրին, ընել վարտամա թակավեր են, դեպետանս ասումա թակավերնա բրածկենա։ Այդ խնձորը դունյա գոզալնա սզական։ Թակավերը այդ վարսկանոմա հրամայումա թա մինչև իրեք օրոյա դունյա գոզալը բիրեք, յա կալխնը տլան։ Վեզիրը հրամանը հսցնում ատղեն, տղան էլ նորից երագենում քինամ, ծին կողքը թարանջ քաշում, ծինել ասում է դելա, ասալա, ասալա, քինանք, բայց մհնց կանես, վար հսնենք, դունա գոզալը այնանական բաղումը կոնելած, կողքին կնստես, բիրդան եր չկցնես, այնքան կկնաս, վար ինքը երկնա, սկսե ճլամկոտել է, այդ սհաթեն ծամրը ձեր քավոտստամ հսցնում կողքս հտատել վեր քան հարահրոց անեն, դեպետ եշիս վեճ։ Տղան տհենց էլանում է։ Ենքան սպասում է, որ դունյա գյոզալը սկսում է ճլամկոտել է, ծամերը ծերքավնատամ, տանում տնում ծին երա, դինիլիս աղջիկի հրցնում է, դուզնաս է, ինձ կզտը ես տանում թայրուշու։ Տղան էլ ասում է, դե ըստուցանա աշկար կզանա հինչ թակուն, թակավերին հետ է եմ տանում։ Դունյա գյոզալը տախրվում աթա, դեվար թակավերին հետ է ես տանում, ես նրան կննականչում։ Ասլանում չքանջեհլան ասվեջ, քեզ եկողոչում։ Էնել սլագանա պահինչան եմ վարջեհլանամ, սլագանում հրեղ ենցյու կատնավը լաղաց։ Վերջը այդ աղջիկանը տանում են հսցնում թակավորյան պալատը, էդ էլ իրան պայմանը ասումա թա մինչև հրեղ ենցյու կատնավը լղան ասվեջ ջեհլանաս կզնհտ պսուգլագանչում։ Թակավորը Նորից վեզիրին ղարկում տղեն կողքը հրամանդամ թա վրդեղը վրայա ինձետը հրեղանցյու կապնը ճարեք թաչե վերջրնետա տղան աղուն կթելավ կյամա լող ծիմ պատմում ծինելաս մադելավ լավ ասալն ասալն լի կինանք տեսնանք մենակ 100 մետր սավաջողլի մինել մին փուտ կոպրունա պետք սավաջողլին ջանավս պատտո կոպրուննել գլխավը գցի Մնակ հենց հրավեր աշկերս պես մնա, տեսնամ ընջուկնես պես մնաս, կանամ պերանս էլ պես մնա, վար ծիանուց ու մորու ելման պրնեմ, վար էդ քանըտ անում ընցին ասումա, ես նիյուն տամ ծովը, դու պատրաստկաց, տեսնլականս մինչու ելմա պրնած կյամում, ջիլավը լաղ կանես կցիս էդ ծիմ պոկը, ասումա պործնում նիտ տում ծովը, Մին 3-4 ժամանը ետը տղան տեսնումացին, մին օրիշ սյու ելմա պրնած դուս եկը լաղանում ջլավը գցում եմինցիին պոգո։ Վար ջլավը ցիկատամ տստամակ 40 հասրաղ հտան եկին։ Այդ հրեգան ցիանոցուտ տանոմն թակավորեն ախորնածում քթում տանոմ կատնա ածում մին վաննա։ Դյունյա գյոզալա ասումա առաջ ինձ պիրող տղան պիտի լղանա։ Տղան լղանալիս մտանան թակուն գցումա վննը մաչը։ Վարտղան լղանոմա ղշինգացած մազերը վսկը քակյուտ դերած դյուսագամ Հտան ինքն անեմնում։ Ինքը տեսկալիս մուտան անհտը դուսաունում։ Մինչև թակավերին նմնել է դունյա գյուզալա ասումա տղին վարքինա Ցինի հերի պատրաստ պահե վեր թակավերին նիմտա աղջիկի մին խանձողա գծում կատնե մաչը թակավերը լղանումա ինքն էլա խանձող տերնում դունյա գյոզալը կամավար ցին բեջիտ նստե փախչի այդ տղան կռանումա մին հապուր հող յորոնում աղջիկն ասումա այ տղա յոր մի ոնել է թողը տղան ասումա չէ ես ես հողին հետ եմ եկալ ստեղ դուս եկալ պիտի տանեմ քսիմ իմ հոր աշկերս սղացնեմ Տենց հողը յորանում նստում ընցին փախչում։ Կինաման հսնում նույն ծով են կողքո տղանասմա պահուն ցնցնինք։ Ցինասմա շլաղավի հինցենս թխե վարմին զոլ կաշի պուկյա։ Փակրեցիր հնցնականք, թաչե չէ։ Տղան տանավապերում հանց թխում, մինել եշմա տեսնում արդեն ծովեն են գոլին։ Կաման հսնում պալատը, տղան հողը շփորտում է գցում հորը օթախը, նորից ցին նստում են փախչում։ Թակավերը հողը գցում է աշկերը սղանում, այն ցին քորակը արդեն մծացած այնում, նստում է ըննում նահանց հետան։ Դհենց աղջիկնան տղան կամն թակավերն էլ հտերներան։ Վարշատ քինամն դունյա գոզալ ասումա ճակվեստու ացի վարին ճկցրեր ըստեղ ցին ճակումա մնումն փյադա վննուք խիլա յուրուլ ցերքա բռնած քինամն վար վննն գնում յուրուլ կռնա պեցն թողում ըրշներն երկու հղեյ այնում մտածմունք ու մաչի քալիս կոլոխ չննգում մինի երը հղացավնակյան մինի ներքե Այդ տղա տեսնում է մին գյուղ, տեսնում է տղ մին գզարածն ուզում փռնեն, ինքը նիամ տում գզարած։ Դյունա գյոզանել կենամա կամ տեսնում է մի մարդ, մին էլ մին աղջիկ ռաչին։ Հրսնում է հինչու եք շորկյամ։ Մարդն ասում է կնեք ես մռալա, կնգայում շորկյամ։ Դյունա գյոզալն ասում է ինձանայել լավ կնեք, ես կյանքս թող ես ու աղջիկիդ քանք մխրե մանկյանք դու քինա հրսունքու պատրաստությունը քաշի դու նա գյոզալը այդ աղջիկանը յորա անում քամ շատ ակյամ, խրեգակյամ, տեսնումն Էնգոլան երկու ծիավոր ունկյամ։ Տահան ծրծնում աթա հինչուն շորկյամ ասում են թակավոր են 40 տղաոն է, ոզում «Հա, հա, են պսակվե, 38 աղջիկի ճարալն մնացալն երկուսը դունյա գոզալն ասում է այդ լավա մունք կյանք այդ ծիավորնեն տահանց յորոնոնում քամ քամն հսնում պալատը ասում են թակավերն ապրած գնա երկու աղջիկին պիրալ դունյա գոզալին թակավերին ասում է այդ թոփրած աղջիկորածը ինձ դո Քանք մին սուտ կա շոր կյանք, դուք մինչև հարսանեկին պատրաստությունը քաշիկ։ Դե հենց այդ աղջիկորանցը յորա ունոմ քամ։ Շատ ակամ խրեգա քամ հսնումա մին կոլ, տեսնումա այդ կոլումը մի մստոն։ Դորնը պենում տեսնումա 40 կարավատ ամը մինին մին ցերկ յուրգոնդոշակ։ Ամը կին կարավատ ու պարգումն ինքը տրանը կողքեն վննակենում մխրը հետո տեսնումա 40 տղա եկին։ Տանց ասումա Սոր ձեր տոնը մզտվեք, հետո ձեզ ամենքը մին աղջիկ եմ տլական։ Սանք հվատոմն քամ ծյանուցու ախորումը կոնենում։ Վարլուսյանը մադունյա գյոզալնասմակ հացեք տեստեն ինկալիկ եկեք հրսանեք ենք անում։ Տահան քաման ամմն ինչ յորոնում կամ մին լավ օտոման խմում, այդ տղեկը հարփման վրտերնում։ Աղջիկը ամակի մինցին յորոնում նստում, հսնում մին քաղաք, տեսնում մին չոբան, Ողջարը առաջին հրցնում ընթա ինչ կա, ինչ չկա, ճոբանն ասում է, «Է, ինչ պիտի ինի»։ Ստեղ է թակավերը մռալա, ոզում ընթակավեր ճոկեն, մին ղուշկա։ Պացն թողում հյուր կլխե վերակյամ, նրան էլ պիտի ճոկեն։ Բայց իրեք օրա սաղ ժողովուրդը հուակված ոչ մինին կլխեն էլ վեր չկյամ այդ ղուշը։ Դյունե գյոսալը շոբանն ասում է կարես մին վղճար մորթես թափանը ինձ տաս Շոբանն ասում է խո չիմ կարել Շոբանը դաստի մորթումա թափանը տամ իրան Դյունե գյոսալը մին լավ լովանոմա քաշիմ կլոխո կամ ընդեղ վրդեղ թակավերին ճոկում Նիամոնում թաչե Ղուշը թրջում է կամ կլխում վերկամ Կաման տրան տանում Ղարադամ է մաչին կյաղում, ղոշը մենգել կնամա Ղարադամ են կալխեն վերկյամ։ Մենգել տանամուն թուրուն ու կոխում կամ աթորն ընկլխնուլեր կամ տես նման օրի շնար չկա Բիրումն դունյա գյոզալին թակավեր դնում, դունյա գյոզալը թափանը կլխան դուսյանում, շպրտում, մեն լավ սարքում, մազերը սարքում, ժողովրդում, մնամն բերնն պեց, դունյա գյոզալն ասումա, ինձ նկրեցեք, տարեք աղբյուրեն իրա նստատվեք, Երան մին պահա կլտիրիկ, հուկյա ջուր խմե, նկարես եշի աղքաշի, կպիրիկ կողկս։ Դհենց էլ անոման, Առաջինը յուրամշանած նա Ղզերազնակյան։ Տավեր նկարեն եշմա աղ քաշում պիրումն դյունա գյոզալին կողքը։ Հետանել այդ տղեն հերնակյամ աղ քաշում տրայել են պիրում։ Հետանել աղջիկատար մարդը, հետան 40 աղջիկ թոփանող թակավերնակյամ, հետանել 40 ծիատար տղեկը։ Դյունա գյոզալը տահանց լողջին թոփանում ասումա։ Էս մարդկանց ես լող խուսցնել պիտի։ Հու հինչու ըսել էինի թողասե։ Առաջինը են աշկերը կորացած թակավերն ախոսում, թա հինչու հետ էա հտրներան պրծալ, այդ թակավերն ասում է, քանի տարի է ես կորացալում, դյունա գյոզալին հետ է։ Հետան այդ աղջկատար հորնախոսությունում թա խեա աղքաշալ ասմա պահինչան եմ եկալս ինձ խափալ աղջկանս էլ երկալալ քեցալ Դյունե գոզալը աղջկանը տամատարան, մին կնեգել նհտը հղեկցում։ Հտան 40 աղջի թոփանող թակավերին հրցնում, թախեյա աղքաշալ ասումա, քանի տարեյա զորավետ քան աղջիգում թոփրալ, վար տողորանցս պսակիմ, եկալսլող հվակալ տարալ։ Հտանեն 40 ծիավորներինա հրցը փորձանում, ծյանուցու տեղը ասում կինաման։ Դյունե գոզալը իրանշանած են դուսյանում ասմա, աժողովուրդ, սայն նշանածը սա։ Եթե համաձայն եք, ինքը թակավեր, ես թակուհի։ Մնոմում, թաչեք հինամում։ Ժողովուրդը վատ ընկնում ասման, կործը քուննա, հունց ոզմս նանցելրա։ Պիրմն նշանած են դնում թակավեր, ինքը թակուհի, այն երկու թակավերն էլ բանդարգումա, մինին նրա հետ է վեր իրանց հետապնդալա, մինին էլ նրա հետ է, վար 40 տղոր անցը, ուզեցալա մինորումը պսակը, մը հետանց հրցանեկյանը պրծնե, այն աղջկոն անցնել իրան պլատումը պահումա, ինքն էլ նշանած են հետ օխտը օր, օխտը քշեր հրցանեկյանանում, երգերը խաղա ղեկավարում, դրանավել էսեկյատը պրծնումա։